แนะนำบทอัลอาฮซาบ บทอัลอาฮซาบ เป็นบทมาดานิยะมี 73องค์การซึ่งประมวลไว้ด้วยการตราพระบัญญัติ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของประชาชาติอิสลาม เช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆสำหรับบทนี้ได้กล่าวถึงการดำรงชีวิตของบรรดามุสลิมทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่นโดยทั่วไป เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งได้วางระเบียบการปกครองเอาไว้เพื่อคุ้มครองสังคมให้มีความสงบสุข และยกเลิกคำนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีต เช่นการเอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม การกล่าวชิฮัดคือการกล่าวคำหยาแบบสมัยยาฮิลียะคือฝ่ายชายกล่าวกับภริยาของเขาว่า เธอเป็นเสมือนหลังมารดาของฉัน ตลอดจนการลบล้างการเชื่อถืออย่างข้ามครึและล้าหลังของสังคมยาฮิยะ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ในขณะนั้น หัวข้อใหญ่ ๆของบทนี้อาจจะสรุปได้ดังนี้ ข้อชี้แนะต่างๆ และมันญาติในอิสลามกฎระเบียบการปกครองและการตราพระบัญญัติ การกล่าวถึงเรื่องของสงคราม อัลอาฮซาบ และเผ่ากุรอยซอเรื่องที่หนึ่งได้กล่าวถึงมัญญาทางสังคม เช่นมัญญาการรับเชิญไปกินเลี้ยงมัญญาการปกปิดร่างกายของสตรีและหิยาบและการแต่งตัวของสตรีมัญญาการปฏิบัติและการยกย่องให้เกียรติแก่ท่านรอสูลุลลอฮ์สลลลอฮุอะลัยวะสลัม ตลอดจนมัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม เรื่องที่สองได้กล่าวถึงระเบียบข้อปฏิบัติบางประการ เช่นบัญญัติเกี่ยวกับการกล่าว ซิฮาดซึ่งเลี้ยงดูลูกคนอื่น เป็นบุตรบุญธรรม เรื่องเกี่ยวกับมรดก การสมรสกับสตรีที่ถูกยาจากบุตรบุญธรรม การมีพัญญาหลายคนของท่านรอสุลลอสลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบัญญัติเกี่ยวกับการคลุมศีรษะของสตรี บัญญัติเกี่ยวกับการเชิญไปกินเลี้ยงและอื่นๆ เรื่องที่สามบทนี้ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดเกี่ยวกับสงครามสนามเพลาะ ที่เรียกกันว่าสงคราม อัลอาซับ และได้วาดเขาโครงให้เห็นภาพลักษณ์อย่างละเอียดถึงการรวมหัวกันของพวกที่ฝ่าฝืนและพลังแห่งความชั่ว เพื่อต่อต้านบรรดามุมินผู้ศรัทธา โดยเปิดโปงสิ่งซ่อนเร้น ของพวกกลับกรอก และได้เตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่มีเล่ห์เหลี่ยม และชั่วช้า บทนี้ได้กล่าวถึงพวกเขาทั้งในตอนเริ่มและตอนจบ และได้กล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้รำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาในการโต้ตอบเล่เหลี่ยมของฝ่ายตรงข้าม ด้วยการส่งมาลายกาและลมพายุมา นอกจากนั้นยังกล่าวถึงสงครามเผ่ากุรอยซอและการที่พวกยาฮูด บิดพริ้วสัญญาที่มีต่อท่านรอสูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบลอัลอาฮซับถูกเรียกชื่อนี้เพราะว่า พวกบูชาจเจวิตได้รวมกันเป็นสมัครพรรคพวกเพื่อต่อต้านบรรดามุสลิมในทุกๆด้าน พวกปฏิเสธมักกะ ได้ร่วมกับตระกูล คอตฟาน เผ่ากุรอซอและพวกอันธพาลอาหรับ เพื่อทำสงครามกับบรรดามุสลิม แต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงตอบโต้พวกเหล่านั้นให้ประสบกับความปราชัย ในการทำสงครามครั้งนี้ เป็นการพอเพียงกับบรรดาผู้ศรัทธา ที่ได้เห็นสิ่งปาฏิหาริย์อย่างชัดเจนงด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما โอ้นบีจงยำเกรงอัลลอฮ์และอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธา และพวกมุนาฟิกีน คือพวกกลับกรอกถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูก องค์การแก่เจ้า จากพระผู้อภิบาลของเจ้า ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและเจ้าจงมอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์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 ของพวกเจ้า นั่นคือการกล่าวของพวกเจ้าด้วยปากของพวกเจ้าเอง และล้อนั้นจะทรงพูดตรงกับข้อเท็จจริง และพระองค์จะทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องอุดูุมลอาบาอิมวอักัตอินดัลลอฮ์ฟะอิลัมตลลมูอาบาอมฟะอิควานุคุมฟิดดีนวะมวาลีคุม وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما จงเรียกเขาเหล่านั้นตามชื่อพ่อของพวกเขา มันเป็นการเที่ยงธรรมกว่านาที่อัลลอฮ์หากพวกเจ้าไม่รู้จักพ่อจริงๆของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาก็คือพี่น้องร่วมในศาสนาของพวกเจ้า และผู้ใกล้ชิดของพวกเจ้า และไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าผิดพลาดในเรื่องนั้น แต่สิ่งที่จิตใจของพวกเจ้ามีความมุ่งหมายต่างหาก และปรากฏว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ อันนบีออลลาบิลมุมินีนมินอันฟุซิฮิมวะอัซวาจุฮุมมะฮาตุฮุม وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطوراً นบีนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ศรัทธามากยิ่งกว่าตัวของพวกเขาเอง และบรรดาภรยาของเขาคือนบี คือมารดาของพวกเขาและเครือญาติร่วมสายโลหิต บางคนในหมู่พวกเขาใกล้ชิดกับอีกบางคน ยิ่งกว่าบรรดาผู้ศรัทธา และบรรดาผู้อพยพ ตามบัญญัติของอัลลอฮ์เว้นแต่พวกเจ้าจะกระทำความดีแก่สหายสนิทของพวกเจ้า นั่นได้มี บันทึกไว้แล้วในคำพีอิอัคดนามินันะ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานาบีและจากเจ้ามุฮัมมัด และจากนัวและอิบรอฮีม และมูซาและอีซา อิบนูมารยมและเราได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขา เพื่อพระองค์จะทรงสอบถามบรรดาผู้สัตย์จริง เกี่ยวกับความสัตย์จริงของพวกเขา และพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายาอัยยุฮัลลดีนอามานุธกรูนิอมตัลลอฮิอะลัยคุมอิดจาอัตคุมจุนูดุมฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮา فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงดำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีแต่พวกเจ้า ขณะที่กองทัพข้าศึกเข้ามารุกรานพวกเจ้า แล้วเราได้ส่งลมพายุพัดใส่พวกเขา และกำลังทหารที่พวกเจ้ามองไม่เห็น แล้วลอทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอิจจาอุคุมมินตวกิคุมวะมินอัสฟลมินคุม وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا เมื่อพวกเขายกทัพมายังพวกเจ้าทั้งจากข้างบนของพวกเจ้าและจากข้างล่างของพวกเจ้า และเมื่อในตาได้เหลือกลานและหัวใจได้มาจุกอยู่ที่ลำคอ และพวกเจ้านี้คิดต่างๆนานานา กี่ยวกับอัลลอฮ์หน้าที่นั้นบรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกทดสอบ และพวกเขาถูกทำให้เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงวากลลูน وإذ يقول المنافقون و ا ل ิ ي ن في قلوبهم مرض ما وعدنا ا ل ร ه ورسوله إلا غرورا และจงรำลึกถึงเมื่อพวกกลับกรอกและบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคกล่าวว่า อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์มิได้สัญญาแก่เราอย่างใดนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นและ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا และจงรำลึกถึงเมื่อกลุ่มหนึ่งจากพวกเขามูนาฟิกีนกล่าวว่าโอ้ชาวยัสริบเอ๋ย ไม่มีที่มั่นสำหรับพวกเจ้าแล้วในการต่อสู้กับข้าศึกจงกลับไปเสียเถิดและกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาจะขออนุญาตจากท่านนาบี ว่า บ้านของพวกเราไม่มีอะไรปกปิด ไม่มั่นคง และมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น พวกเขาไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากการหนีจากการทำสงครามเท่านั้น من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا และถ้ามีการบุกรุกมายังพวกเขาจากนอกเมืองและพวกเขาได้ถูกปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบแน่นอนพวกเขาจะกระทำทันที และพวกเขาจะไม่ลังเลแม้แต่น้อย และโดยแน่นอนพวกเขาได้ให้สัญญาต่ออัลลอฮ์มาก่อนแล้วว่า พวกเขาจะไม่หันหลังกลับ และสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจะถูกสอบถาม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการหนีนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์ อันให้แก่พวกเจ้า หากพวกเจ้าต้องการจะหนีจากความตาย หรือการฆ่าฟันกัน และเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ได้รื่นเริงกันอีก นอกจากเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นกุลมันัลลียะซิมุุมมินัลลอฮิอินอรดบิุมซูอันอาอรดบิุมรหมะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากอัลลอฮ์ไปได้ หากพระองค์ทรงปรารถนาให้ความเสียหายแก่พวกเจ้า หรือหากพระองค์ทรงปรารถนาให้ความเมตตาแก่พวกเจ้า และพวกเขาจะไม่พบใครอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครอง และเป็นผู้ช่วยเหลือแก่พวกเขา قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين ل إ خ و ا ลุมม ل อิ ل ي น ا ولا يأتون البأس إلا قليلا แน่นอนอัลลอฮ์ทรงรู้บรรดาผู้ขัดขวางในหมู่พวกเจ้า และผู้ที่กล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาว่ามาหาเราทางนี้ และพวกเขาจะไม่มาร่วมกันต่อต้านข้าศึกนอกจากจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น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 แต่เมื่อความกลัวได้ผ่านพ้นไปแล้ว พวกเขาก็ได้พูดจาถากถางพวกเจ้าด้วยสำนวนที่เผ็ดร้อน เป็นคนตรณีในเรื่องทรัพย์สิน ชนเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อลออัลลอฮ์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไม่บังเกิดผล และนั่นเป็นเรื่องง่ายดายแก่อัลลอฮ์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 และหากว่าพวกพักต่างๆเหล่านั้นหวนกลับมาอีก พวกเขามูนาฟิกีนก็คาดหวังกันว่า หากพวกเขาได้ไปอยู่ร่วมกับอาหรับ ชนบทเพื่อคอยสืบเสาะหาข่าวของพวกเจ้า และหากว่าพวกเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเจ้า พวกเขาก็จะไม่ต่อสู้ เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا โดยแน่นอนสำหรับรอซูลของอัลลอฮ์นั้น มีแบบฉบับอันดีงาม แก่พวกเจ้าแล้วสำหรับผู้หวังจะพบอัลลอฮ์และวันพรโลก และรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมาก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 ได้ตรัสไว้จริงแล้ว และมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้แก่พวกเขานอกจากการศรัทธาและการนอบน้อมมินัลมุมินีนริจาลุซดกูมาอาฮัดุลลอฮะอะลัยฮ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ในหมู่ผู้ศรัทธามีบรรดาผู้ชายผู้มีสัจจะต่อสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาต่ออัลลอฮ์เอาไว้ ดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติตามคำสัญญาของพวกเขา และในหมู่พวกเขายังมีผู้คอยอยู่ยังไม่ตาย และพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما เพื่ออัลลอฮ์จะได้ตอบแทนบรรดาผู้มีสัจจะในความสัจจริงของพวกเขา และจะทรงลงโทษพวกกลับกรอก หากพระองค์ทรงประสงค์ หรือจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอแล้วเราทรงให้พวกปฏิเสธศรัทธาถอยทับกลับไปด้วยความเครียดแค้น โดยที่พวกเขาไม่ได้ประสบความดีแต่อย่างใด และอัลลอฮ์ทรงให้ความพอเพียงแล้ว แก่บรรดาผู้ศรัทธาในการสู้รบ แล้วเราเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب น ن صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا และพระองค์ทรงให้พวกชาวคัมภีร์ชาวยิวเผ่า กุรอยซอที่ได้ช่วยเหลือพวกเขา พวกมุชริกีนลงมาจากป้อมที่มั่นคงของพวกเขา และทรงบรรจุความหวาดกลัวไว้ในจิตใจของพวกเขา ส่วนหนึ่งพวกเจ้าประหารชีวิต และอีกส่วนหนึ่งของพวกเจ้า จับเป็นเฉลยและพระองค์ทรงให้พวกเจ้าได้รับมรดกปกครองแผ่นดินของพวกเขา และที่อยู่อาศัยของพวกเขา และทรัพย์สินของพวกเขา และแผ่นดินที่พวกเจ้ายังไม่ได้เหยียบย่างเข้าไป แล้วลอเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งยาอายุฮันนบีกุลลิอัซวาจิกอินคุนตุนตุริดนัลฮายาตัดดุนยาวซีนตฮาฟะตะอาลัย فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا โอ้นบี เอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภรยาของพวกเจ้าเถิดว่า หากพวกเธอปรารถนาการมีชีวิตในโลกนี้ และความเพลิดเพล้วก็จงมาเถิดฉันจะหาเรื่องการเลี้ยงชีพให้แก่พวกเธอ และจงปล่อยพวกเธอไปอย่างดีงาม و فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما และหากพวกเธอปรารถนาอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และโลกอาคิรอแล้วแท้จริงอัลลอฮ์ได้เตรียมผลบุญอันมากมาย แก่เหล่าสตรี ผู้กระทำความดีในหมู่พวกเธอแล้วยา ي าอันนบีมันยะติมิน โอบรรดาภริยาของดาบีเอ๋ยผู้ใดในหมู่พวกเธอนำความชั่วอย่างชัดแจ้งมา การลงโทษจะถูกเพิ่มให้แกนางเป็นสองเท่า และปรากฏว่าดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما และผู้ใดในหมู่พวกเธอพักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และกระทำความดี เราจะให้ผลตอบแทนแก่นางเป็นสองเท่า และเราได้เตรียมปัจจัยยังชีพอันดีงามไว้ให้แก่นางแล้วยานิซาอันนบีลัสตุนนกะฮัดิมมินันนิซาอินิตตะกัยตุนนะฟะลาตัคดะนบิลกาวลฟะยัตมะอัลลดีฟีกลบิฮิมะรดวะกุลนะกาวลันมะอรูฟาโอบรรดาภริยาของนบีเอ๋ย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 และจ่ายสกาดและจงพักดีต่อลอและรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์เพียงแต่ต้องการที่จะให้ขจัดความสกปรก ออกไปจากพวกเจ้า โอ้ผู้ที่อยู่ในบ้านนบีเอ๋ย และทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ และจงอ่านสิ่งที่ได้ถูกอ่านอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอ เช่น จากบรรดาองค์การของอัลลอฮ์และคำสอนของท่านนาบี แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดอินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาติวัลมุอมินีนวัลมุอมินาติวัลกานิตีนวัลกานิตาติวัลซาดิกีนวัลซาดิกาติวัลซาบิรีนวัลซาบิรอต والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم ۖ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما แท้จริงบรรดามุสลิมชายและหญิง บรรดาผู้ศรัทธาชายและหญิง บรรดาผู้พักดีชายและหญิง บรรดาผู้สัตย์จริงชายและหญิง บรรดาผู้อดทน ชายและหญิง บรรดาผู้สำรวม ชายและหญิง บรรดาผู้บริจาคชายและหญิง บรรดาผู้ถือศีลอด ชายและหญิง บรรดาผู้รักษาอวัยวะเพศของพวกเขาที่เป็น ชายและเป็นหญิง บรรดาผู้ดำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอที่เป็น ชายและหญิงนั้น อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาแล้ว